dersi Kılıfık Allah'ta En son müsammetin şu ibarelerinde kalmıştık وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل أمر الله في الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها بعض المشكلة أمر الله بها وكلها أمر الله بها وكلها لله سبحانه وتعالى kararlı bir şekilde evet, ibadet çeşitlerini sayalım Allah bunlardan iki dua tevekkül rahmet rahmet huşu haşu minade istiana istigasa istiada zebeh mevcut bunlardan bir hangilerini anlattık kısa ve İslam iman insana döndük sonra duayı anlattık sonra havuk korkuyu anlattık sonra reca ummayı anlattık sonra tevekkül arkadaşını anlar yani lafızları ayrı edip de Kur'an ve gelen lafızlarda manaları yüzdeyiz müteradif yani eş anlamlı ee, bir lafız yok sayılır mutlaka aralarında fark vardır ancak tabi şunlara dikkat çekeceğiz inşallah bu kalbi ibadetler var ya kalbi ibadetler bunların mahalli bilgi olduğu için yani kalpten gelen duygular olduğu için duyguların tarifi bellidir bir insanlarda yani mesela şimdi korkmayı şimdi tarif etsek bu maruf bir şey kızmak maruf bir şey çünkü insan yaşar bunu ama desem ki mesela kızmayı tarif et yani kızmak kızmak yani tarif et o yüzden duygular bellidir o yüzden bu kayının da dediği gibi kalbi ibadetler özellikle de işte havfelin, korku, muhabbet, sevgi, huşu ve buna, buna benzer şeyler yani alimlerin de zikrettiği gibi İbn-i Kayyum da işte bunlardan bir tanesi hakikatlerinin dışında bunlar tefsir edilmez hakikatlerinin dışında bunlar tefsir edilmez yani böyle çok dallandırıp budaklandırırsan mevzuyu hakikatinin dışına da çıkarabilirsin bu mümkündür yani mesela bugün bir insana desem ki bu suyu tarif et desem sana suyu tarif eder işte su şeffaflı farklı akıllı suyu bir şey işte gökten iner yerden çıkar değil mi? kişinin belli bir gıdasını karşılar öyle bir maddedir yani anlatsam vasıflarını yani o kadar çok bu maruf olan bu suyu o kadar çok artık anlattım ki belli bir süre sonra o anlattığım kişinin dahi kafası karışabilir yani bildiği hakikatin dışına çıkarsın belki anladın mı? bundan dolayı yani alimlerin de söylediği gibi el maruf la yuarraf bilinen bir şey bilinmez bilinen bir şey maruf olan bir şey bilinmez maruf ismi üzerindedir Marife niçin marif olmuş? Marif olduğu için Yani bilinene niçin bilinen gelmiş? Bilindiği için eğer o şey bilinmezse bilinen ismini almaz, marif ismini almaz Durum böyle olacak. Diyoruz ki bu tür ibareler Bu kalbi özel kalbi amellerle alakalı bu tür idarelerin aslen bilinmesi maruftur yani bunlar insanlar tarafından bilinir ancak bazen bazı lafızlarla Allah Azze ve Celle hitap ettiği için bu lafızlar da ayrı ayrı lafızlar olduğu için aralarında fark var alimler bunları bildirirken bu lafızları tefsir ederken yüzde yüz tefsiri budur şeklinde tefsir etmemişlerdir farklı bir babından tefsir etmişlerdir yani karşı tarafa yakınlaştırmak çünkü neden bu kaçınılmaz yani bugün sen rağbet ile recanın yani rahmet ve reca diye iki tane müfredat müfredat bir kelime gördüğünüz zaman bu iki müfredatın Kur'an'dan veya sünnetten nasıl olduğunu bildiğin zaman e, bileceksin ki bunlar ayrı ayrı bir şey bunların manaları ama nedir bu ayrı? bu fark nedir? bunu bilmek için işte bu türlü taklidi tefsirlerin faydası var ancak bu taklidi tefsirler yüzde yüz değildir Mesela lügat kitaplarında gören veya bazı alimlerin zikrettikleri bu tarifler yani takrib veya lazım babından tefsirlerdir yani takrib yani mevzu yakınlaştırma sana der ki reca budur tevekkül budur mesela muhabbet için derler ki neylül kalp mesela sevgi için neylül kalp derler yani kalbin neyle kalbin işte talep ettiğin şey neyle yani muhabbet bir arkadaşını seviyorsun Allah için kalbin ne oluyor ona ne ediyor kalbin ne ediyor veya bir yemeği yemek hoşuna gidiyor kalbin onu talep etmeye ne yapıyor ne ediyor onu istiyor arzu ediyor ancak baktığın zaman ne neydi kalp bu şekilde tarif etmişlerdir neydi kalp Ne neydi kalp diye tefsir etmişlerdir kalbin ne neydi ancak baktığın zaman kalbin neyle aslen sevginin bir neticesidir çünkü baktığın zaman muhabbet tamamıyla kalbin neyle meyletmesiyle başlamaz böyle yani mesela aşık olduğunu düşünüyorsun değil mi? mesela bir kıza aşık olduğunu düşün bir de kalbin onun meyledip bağlanmaz önce böyle bir yani seni karşı taraftan çeken bir şeyler olur böyle bir farklı bir kılıcınlanma diyelim sonra kalp belli bir süre sonra ona meyleder ve onu tamamıyla ister yani o yüzden meyve kalbe baktığın zaman kalbin meyve intibatı ve sevginin neyidir bir neticesidir o yüzden baktığın zaman bak bir tarif olmadı bu sevgi için mesela şey kızmak için derler ki galayanidden fil olur yani mesela düşünmesi e, muhalifler der, derler anlatırlar mesela derler ki işte Allah Azze ve Celle'nin kızması veremezsiniz neden tek kızma nedir karayanı dem silahı işte kanın damarda kaynaması işte daha ne derse kanın damarda kaynaması sonucu ortaya çıkan bir duygunun nedir ismidir halbuki baktığın zaman bu tarif diyor ki bir kere bu Allah'ın kılmasını bizim kılmamıza benzemez bu bilim mevzunun içinde zaten konuşmuyoruz da ben başka bir noktasını dikkat çektirmek için baktığın zaman her bir galayan idden ne kırmanın bir neticesidir yani kanın damarda kaynaması kırmanın tam bir tarifi değildir çünkü bazen insan e, böyle çok küçük e, yani bir şey, kızaran oluşturması çok böyle küçük bir kısmadır yani böyle onu hüccetlendirecek şekilde değildir yani böyle artık kanın damarda harekete geçip kaynamasını gerektirmez damla kırmaya yani basit bir kırmadır küçük kırmalardır bunlar yani dersin ki şu kalemi buraya bırak adam oraya bırakmış bu da bir kırmadır dersin yani kalp onu titici görür onun o hareketi bu da bir kırmadır ama burada kan damarda kaynayıp harekete geçmemiştir yani bu tarif kırmanın bir neyidir neticesidir Benim gibi o yüzden diyoruz ki en güzel en maruf la yarra maruf olan şey bildirilmez ancak yine sözler vurgu yapıyorum bu bütün lafızlar müsebetler bu Kur'an sünnette gelmişse bunların arasında da mutlak olarak fark vardır mutlak olarak fark vardır e, bu farkı da beyan etme adına alimler bu tefsirleri yapmışlardır e, baktığı zaman bu tefsirler Arap şahitlerinden alınmıştır yani şiirlerden hatırlıyor musun? cahiliye döneminde ve gerek cahiliyeden sonra Arap Arapların kullandığı nüfusla e, yabancıların dilinin karışmadığı acemilerin dilinin karışmadığı orijinal fasih dinde bütün bu kelimelerin arasındaki farklar alimler indinde bellidir bunlar bazen Kur'an ve sünnetten de çıkarlar bunlar mağdur o yüzden onu da beyan edelim alimler burada geri gelmişken söylüyorum önemli şimdi anlatıyoruz işte razı demek recadı demek işte korkuldu demek işte havf, hafya, rahbe bunların üçü nedir? korku diye Türkçe'de belki mahallelerde tercüme edilir ama bunların altında fark vardır yani Allah rahmet ettiklerini söylüyor haşyet ettiklerini söylüyor ve havf ettiklerini söylüyor ama Allah'ın ma üç lafızla bize hitap etmesi yani bu üç lafızla bize hitap etmesi bir nastır nasıl olarak gelmiştir bize ve bu nasıl arasında bir fark olduğunu biliyoruz ama nedir bu fark işte bu da işin ilminin boyutu o yüzden alimler e, özel, özel böyle değerli müfredatları içeren nasları bu naslar içindeki önemli müfredatları şerh eden anlatan kitaplar yazmışlardır mesela bunlardan bir tanesi İbn-i Kayyum İbn-i Kayyum Medavi Sabitin adı altında ki bu zikle alakalı bir kitaptır Medavi Sabitin adı altında böyle bir eser yazmış hatta bir öyle bir eserdir ki yani Ebu Sünnet'e muhalef eden veya İbn-i Kayyum'un muhalef eden hiçbir insan olmasın dinimizde mutlaka o kitabı önem vermiştir o kitabı kütüphanesinde bulunmuştur hiçbir ilim talebesinin kütüphanesinden eksik olmaması gerekir kitap alimlerin hiçbirisinin kütüphanesi bundan hali olmaz o kitabın değerini bununla iştihar edenler çok ilginç ve bu kitap Türkçe'ye çevrilmiştir kalın üç halinde şu şekilde ancak tavsiye eder mi? nasıl anlayayım? çünkü neden? ağır bir kitap yani Türkçe anlaşılmıyor çünkü ilim talebesi belli bir temel alır ilimde mesela güzel ha çok faydalanacağı yerler yok mu? var o da ama bazı noktalar kişiye ağır gelebilir ve mezarcı şahitinde hakikaten e, zikredilen bazı hususlarla alakalı şeyler var İbn-i Kayyım'ın zikredi ama ne kadar Kur'an ve sünnet olduğunu tartışılacak mevzular da var yani İbn-i Kayyım'ın mezarcı şahitinde yazdığı söylediği bazı şeyler tam böyle bütün boyutuyla söylediği her şey kabul görmüştür yani kabul görmediği e, üzerine istidrak edildiği bazı mevzular da var bunun da sonucu Allah-u Alem İbn-i Kayyum'un bunun tasavvufu dönemlerinde yazmış olması ama kitap cümle olarak yani çoğu büyük bir kısmı ehlişinize muhafaza etmiştir muhafaza ettiği yerlerde mükemmel bir noktadır yani mükemmel bir kitap elhamdülillah çok güzel bir kitap ancak dediğim gibi bazı noktalarda istidrak edilmiştir üzerine birer kitapta bilmizin olmaz ama ilim talebesinin kütüphanesinden hali olmaması lazım bunun çeşitli baskıları Arapçada mevcut zaten en güzel baskısı mektebesi Rus'un Rusça'ya tabirini Arap gibi Rusça olmanın baskısı veya fayda olmanın baskısı bunlar yurt dışındaki bunlar güzeldir baskılar tahkik edilmiş nüshalar yıkatılmış bu önemli bir kitap İbn Kaleviç'e herkese tavsiye ediyor ama Türkçesinin çevrilmiş haliyle yani ne bileyim olsun güzeldir anlaşılacak halinde çok şey var ama genel olarak bilmiyorum yani tavsiye etsem Allah Allah içinde ilmi sevmeyen de kalp amelleri manası ve zirada bunun kitabı kalp amelleri adı altında bakıyor bu kitabı tavsiye ederim çok e, değerli önemli bir kitap zirada bunu kalp amelleri adı altında bakıyor hatta yeni baskısını yaptım son çok önemli bir kitap bunu tavsiye ederim kitabın orijinal için olarak Fethül Erahiye Fil Amel-i bir kitabın Cevabı emre hak amelleri şeklinde başlıyor Bu temelerde bunda çok bulandır hak Bunlar ibareler önemli Allah'ın huzurlarımızı Yani bu nasıl bir sadece ama sen hiç ne korkuyor musun? Tamam kendisine korku dediğin zaman Allah onlar üstündeki Rablarından korkarlar şeklinde bir ayet söyleyecek sana başka ayette diyor ki alimlerden şey, Allah'tan sadece alimler korkar ne oldu yani halbuki bir tanesini halk ibadetiyle Allah anlatmış bir tanesini haşye ibadetiyle Allah anlatmış ha, başka bir yerde alim olmanın kullanımda haşyeyi vermiş mi vermiş siyah sibata göre bu bunun ayrımı bellidir ayrı ama aslen baktığınız onun arasında fark var yani aslen baktığınız Allah'ın min ibadihi ulema Allah'tan ancak alimler korkar Harici alimler korkmaz Harici alimler yani, ne demek? Her şeyi evet Allah'a hakikaten bilenler İlmin noktada bilenler Aslen korkar Haşyeli Çünkü haşyenin manası halktan ayrıdır yani Allah onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar dediğinde halk kelimesiyle korkmayı, korkmayı ifade etmiştir ama Allah'tan sadece alimler korkar ayetini haşye ile ifade etmiştir o yüzden zaten haşye ile halk arasında fark var haşye daha çok bilerek korkmak halk e, o haşye göre hafif edebilir değil diyor Musannaf Rahimallah ne dedi ve minhu dua bunlardan bir tanesi nedir dua vel havf bunlardan bir tanesi el havf korkmak şimdi tabi korkunun kısımlarını alimler ayırıyor yani bunlar çok iktirari ayrımlar değildir yani mecburi ayrımlar değildir ama şu terafi bölümüyle bağlı yani ünlü taksimlere bölümler mevzuyu fıkhetine bağlılar alimler çeşitli taksimatları gitmiştir şimdi mesela bir, bir taksimat yapalım üçe bölelim de bölüme görebilirsin yani bu mağaraftır ve birbirine tedahıldır yani üçe bölebilirsin böyle bölebilirsin hatta iki bilirsin birbirini üçe bölebilirsin şey. birisinde olmayan bir yerini kapsamaz o yüzden diyor ki şey Allah-u Alem korkunun birinci kısmı tabi korku ikincisi vacip olan korku yani tabi korku bizim bildiğimiz mesela aslandan korkmak gibi veya ateşten korkmak gibi bunlar tabi korkudur için Musa Aleyhisselam için Allah ne diyor esasında hasil medinesi haifan ve sarafat şimdi burada korku içinde gözetlere sabahladı diyor yani Musa Aleyhisselam da korkmuş şimdi Allah Kur'an'da diyor ki sarafat hafifin ve hafifin mümkünsün eğer müminseniz onlardan değil benden korkun yani burada ki korku tabi korku kapsamı yani tabi korku zaten insanın e, tabiatında yüzden tabi diyoruz yani fıtratında senin fıtratında olan bir şeyi sen Allah'ın senden istememesi diye bir şey söz konusu değil senden külli olarak istememesi söz konusu değil yani Allah zaten kimse çekemeyeceği yükünü yüklemez tabi korku bir de alimlerin havful ibadet veya havful sır dediği yani ibadet korkusu işte bu üçlenik edilen korku ibadet korkusu sınırlı korku dediğimiz yani bu da zilli ve tazimi içeriyor yani hürmet göstermeyi tazim etmeyi tazim etmekle beraber karşında bölüm eğmeyi içerir yani hem onun önünde boyun eğeceksin korkacaksın ve bununla beraber aynı anda tazim edeceksin. işte ibadet budur yani biz Allah'tan korkarız korktuğumuz bu Allah Azze ve Celle'ye aynı zamanda ne yaparız tazim ederiz işte bu ibadet kardeşi babasından korkuyor aynı anda babasına sakin yok mu? öyle bir ibadet olur mu olmaz çünkü babasına da korkusunu geçen derslerde anlatır tabii korku tabii korku yani ama sen bugün mesela bir kişinin şeyhinden korkması bazı insanlar diyor yani şeyhinden öyle bir korku var ki şu ibadet korkusudur yani çünkü neden şeyhin aynı anda seviyor tazim ediyor ve bununla beraber korkuyor yani ondaki korku tabi korku değil çünkü onun cemaatine girmeden önce veya o şeyhi görmeden önce hiç tanımadan önce ondan korkmuyordu cemaatine girmeyle beraber veya onu tanımayla beraber bunun tasarruf gücü olduğunu inandı ve bunun tabi korku dışında bir korku dışında buna bahsedilmiş bazı güçler var ve bu güçlerle zarar vere, fayda verebilir şeklinde inandığı için korkuyor. ve bununla beraber tazim de var bunda işte o yüzden korkuda tabi olmayan korku ve tazim bunlar birleşince işte ibadet korkusu ibadet korkusu bu da sadece Allah Azze ve Celle'ye kılır Allah'tan başkasına yapmaz küfürdür yani mesela kim bugün kabirde yatan bir insan şu aman bir kabir evliya bir sürü çalar ama bugün şu şey e, şu türlü yeminler görüyor oradan diyor ki Allah çarpsın Kur'an çarpsın e, peygamber çarpsın evliya çarpsın diyor işte bu evliya çarpsın neden bir adam veya peygamber çarpsın neden bir adam şimdi biliyor ki onun tabi korkudan tabi korkudan değil bunun tasarruf gücü var kalbinde bu bize zarar vermiş yani bugün bize insanlar diyor ben diyor ki Allah Allah çarpsın diyor yalan diyor. ama desen ki hadi şu evliyaya yemin et şu evliyaya üzerine yemin et desen etemez korkar ve bugün insanlar diyor vallahi billahi diyor ama anlatan ama o adama desen ki şey bilmem bilmem Rabbani üzerine yemin et yani kabul olan üzerine yemin et korkar çünkü Ebu Tabi korkuyor neden? çünkü sen belli bir isim verdiğin zaman adam direkt o isim ne olduğunu biliyor yani tamam tamam bunlar kafaları ve vacip korkular bu da zaten ibadet korkusunun aynısı yani Allah'tan korkmak bu da zaten ibadet korkusu yani şuna ayrılmışsın ayrılmışsın şimdi şu vacip korku demek işte Allah'ın bizden istediği korku o yüzden Allah'tan korkmak o zaten neyin içinde var halkın ibadetin içinde var yani taksimata böldük Buna delil olarak şunu söylüyor Ve delilü Ve delilü kavf Kavluhu Teala Yani korkunun delili şudur Allah Azze ve Celle'nin şu kavludur فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer mümin iseniz onlardan değil Benden korkun olarak korkudan sonra Ve reca Reca'yı da biz anlattık değil mi? Bunun delini de söylüyorum فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا kim Rabbine Rabbine kavuşmayı reca ediyorsa salih amel işlesin ibadetinde hiç kimseye Rabbine ne yapmasın? Şirk koşmasın Şimdi baktığın zaman akıllı bu ibadet çeşitlerini saydık dedik ki dua, bunun delillerini saydık geçen derste bugün dedik havf havfın da delili var dedik ki reca, recanın da delili var yani insanı sayı tek tek bütün bu ibadet çeşitlerinin hepsinin delili var ve bunlar bu elifin söylediği lafızlarla gelmiş mesela reca diyor ibadet çeşitlerinin bak delili burada hemen kâne yarcû lika rabbi kim Rabbine kavuşmayı rica ediyorsa فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالح salih amel işlesin bak dikkat et rağbet ediyorsa salih amel işlesin şeklinde gelmemiş çünkü rağbette ne dedik akıl zaten var rağbette peşinde koşma var rağbet vereceğin arasında farkan o yüzden de kim istiyorsa istemetle yetinmez anlatabiliyor muyum bak altına sığınmış çünkü reca ne dedik reca ile rağbet olsun reca ne dedik etsan var dedik yani bir şey istemek rağbet ise yani muhabbetül usul ile şey'ül mahbub dedik yani talep edilen şeye e, ulaşmayı sevmek ve bu peşinden neyi getirir ameli getirir yani bir insan e, sahibi bakkaldan bir şey istiyorsa aklına bir şey gelmişse bakkalda satılan onu istiyorsa istemesiyle yetinip evinde uzanıyorsa bunun için recadır ama onu, onu istedikten sonra ona ulaşmak için evden çıkıp bakkala gidiyorsa bunun için nedir? Rağbettir Değil mi? Rağbettir o yüzden alimden nasıl ayetler isimler koyuyorlar ki Onun kâne yarcı lika Kim Rabbine kavuşmayı reca ederse reca neydi? oturacağım isteyeceğim sadece işte Allah öyle yapmasın dedi. eğer reca ediyorsan salih amel yani biz bu ayeti değil onu kere dedik 10 bin kere de olsak belki bunları ne yapmayız Nixon bakları anlayabilir miyiz? bu recanın bu manasını sen bu ayetler vermiş alimler boşuna alim değil bu alimler boşuna alim değil yani boşuna adam e, zahmet derece altını satacak işte bir oyun olsun veya e, işte şöyle bir şeyler anlatın diye anlatmıştım bunların hepsi Arap şahitlerinden Arap dil edebiyatından Kur'an sünnetten naslardan isimler demiş sanki bu ayette ne demiş oluyor kim Rabbine karşı Rabbine yaklaşmayı yani Rabbine kavuşmayı reca ederse yani istiyorsa o bakkaldan bir şey istediği gibi isteyip de gitmediği gibi yapmasın bakkaldan canı bir şey isteyip de bakkala gitmeyip oturup bekleyerek bu şekilde yapmasın sen ne yapsın bakkala yani hareket etsin kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa bir istemek de yetinmeyecek فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا salih amel işlesin ama rahbette böyle bir lafı rahbetin içinde zaten ne var He? rahbetin içinde ne var zaten işte bir şey var bak diyor ki onlar Rablerinden rahbet ve rahbet ile umarlar diyor bak rahbet ve rahbet ile umarlar yani Allah'tan bir ulu umuyormuşuz yani bizi överken Allah yani müminleri överken Allah müminleri olarken nasıl oluyor nasıl ölüyoruz yani o müminler nasıl Allah'tan istiyormuş rahbetle çünkü rahbetin içinde ne rahbeti amel var yani eğer amel olmasa zaten Allah onları över mı yani düşün bir tane fasığı mı ölecek yani veya veya kendisini hiç amel istem etmeyen Allah'tan cennetini veya cehennemden uzaklaşmayı isteyen bir insan hiçbir çaba göstermeyecek bir ölür mü ayet siyahlarında ölmez ama bak Allah diyor ki onlar isterler nasıl rahmetle ahdemet rahmetin içinde ne var amel var ama bak burada öyle demiyor burada ne diyor eğer sen reca ediyorsan sade amel işleyeceksin anladın mı? ya akı subhanallah yani var ya bak bunlar hakikaten çok tehlikeli şeyler yani kişiler yani en kötü en şerli şey ne biliyor musun aslında bir ilim talebesi için ya buna ilim talebesi denmez zaten yani buna e, ilim talebesini ilim talebesi olduğunu zanneden için yani bilmediğini bilmek bilmediğini bilmek çok önemli bir şey bilmediğini bilmemek kadar şer, şerli bir şey yani sen mesela atıyorum bugün atıyoruz alıyorsun eline diyorsun ki bir mevzu yani evet ne var bu kaldı şöyle hadis var ne var işte 5 tane hadis var işte bir şimdi 3 tane var şurada 5 tane hadis var alıyorsun bu hadisi diyorsun Fatiha okundun Allah'ın ki artık tartışmaya mahal yok bu kesilmiştir kat'i bir sonuçtur buna mukarrebenin her kesimete muhal etmiştir yani ilim bu kadar basit bu kadar şey değil işte halifler e, sünnette namazda atıyorum 20 yerde mukarreb etmişler yani böyle basit değil olayım yani haliflere göre de sen 20 yerde mukarreb etmişsin yani sen bu kadar tamam senin gibi belirlemez yani buna kimse bir şey değil mi haliflerin bölümünde belirler sen alıp şimdi yani burada mevzu okunur mu okunmaz mı önemli değil yani usulü mu yoksa yoksa bana göre de okunur ama ben okunur derken Hanefilerin Hanefilerin muhalefet etmiştim şeklinde inandığım için değil ben delillerden bunu anlamışım ama doğru olan Hanefiler de olabilir yani bir kapıyı konuşuyorum hatta ben aklıma gelmiştim bir bekliyorum bir yazı okuyacağım geçen aklıma gelmiştim o yazıyı getirmiştim getirdim şunu şimdi bu fotoğrafı çektim bunu geçen bir arkadaşla bir yerde oturuyoruz öyle muhabbet açıldı falan bir tane kitap var kitabın üzerinde yazar ismi yok ve yöneliydi ama bakılmış bilmiyorum şimdi namazla alakalı bir kitap yazmış buraya okudu yani Allah'ı o kadar şoka girdim o kadar insan çok büyük ediyor çok bu eğitimdeki sünneti yanlış tanıtan bir şey bir yaklaşım yani insanlar öyle sünneti şey böyle tanıması yani bir insan tutup kendi başına dedi ki bak ben böyle inanıyorum ama kendisini söylese nispet etmesi anlatabiliyor muyum? Müslümanların nispet etmesi dedi ki ben böyle inanıyorum benim için tabi'in tabi tabi selef diye bir kavram yok ben Müslümanım sadece desin kendini birilerine nispet etmesin birilerine nispet etmesin yani ne yaparsa yapsın Allah'ın hali varsa diyorsun ama yani kendilerini birilerine nispet ediyorsa Bu ve o nispet ettiği gibi düşünüyorsa o adamın yaptığı bütün yanlış kime o nispet ettiği şey affedilecek yani bunlar hoş değil yani şimdi bu adam bu Fatiha ile alakalı bir sorun atlamış tamam ondan sonra işte demiş ki Fatiha'yı okumayan namazı yapıyor vesaire bir şey sonra en son diyor ki sahabelerden Şimdi bunu bilmiyorum yazara da bakıyorum diye Diğerine gidiyorum Birileri bakmış bilmiyorum ki Bu sayfayı kapatıp çıktım ben arkadaşlar Diyor ki sahabelerden ve sahabinden ilim ehlinin ekserisinin ameli bu hadisler üzerindir Yani Fatiha okunmasına kadar Sahabelerden Ömer bin Hattab, Ali bin Ebi Talib, Ayşe bin Ebu Bekir, Ebu Hureyre, Enes bin Malik, İbn Abbas, İbn Ömer, İbn Mesud, Muaz bin Cebel Übey ibn Kâb, Übey ibn Samir Abdullah ibn Amr radıyallahu anh ve daha isimlerini zikretmediğimiz birçok sahabe vardır ki onların rivayetleriyle Fatiha hakkındaki risalemizde onları yani bu diğer sahabeleri vesaire onları rivayetleriyle Fatiha hakkındaki risalemizde zikrettik demek bunlar Fatiha'sını biliyorsunuz bilmiyorum Seleflerin mezhep imamlarından bu Malik bin Enes, Abdullah bin Mübarek, Şafi, Ahmet ve İshak İmamın arkasında Fatiha'nın okumacağı görüşünde bulunur Hatta hadis imamlarından Bukhari ve Beyhaki kitaplarındaki hadislerle ittifak e, ittifa etmeyerek bu mevzuda müstakil bir birer risale yazmışlardır Bu risalelerin ilki de Pakistan'da basılmıştır Hanefilerden İbdet-i Yukarı sahibi aynı diyor ki arkadaşlarımızdan yani sahabimizden arkadaşlarımızdan bazıları ihtiyaten bütün namazlarda Fatiha'nın okunmasını hoş görmüşlerdir bazıları da sadece sırrı olan namazlarda okunacağı görüşündedirler bu Hanefi Ali İbrahim'den hidayet sahibi hidayet, hidayet anısına kendi kitaplarında diyor ki hidayet sahibinin naklettiklerine göre Ebu Hanife'nin talebelerinden Muhammed İbn Hasan Muhammed İbn Hasan Şeybani de imamın arkasında sırrı olan namazlarda Fatiha'nın okunacağına dair rivayet vardır şimdi bak buraya kadar hiçbir şey olmuyor tamam bu bir ilmi nedir bahsi araştırma koymuş adam bölülerini koymuş kendine göre işte mesela bazen şöyle diyenler var şimdi bak bakayım Ondan sonra diyor ki bu hadis-i şerifler Fatiha'nın namazının hükümlerinden bir bütün olduğuna dövülür. Diyor sağda bir sorun Adam da ödüm anlar bütün olarak tamam. Sana bir şey diyorum şerefin görüşüdür ıtılafın olmuyor. Bir ıtılaf olması bizim için rahmettir sen bu rahmetin şunu almışsın devam edelim ve hadis umumi ifadesiyle münferiden ve me'mum olarak yani imama uyan olarak yani münferid tek olarak ve me'mum da bu demek imama uyan da ve me'mum olarak namaz kılan her kişiye şamildir her kişi kapsar böyle zaten tamam bu da eseresen bu görüş zaten nedir sen sırrı da olsa açık namaz, cehri namaz da olsa imamın arkasında olsan Fatih okuyacaksın tek tek okuyacaksın imamın arkasında tek tek okuyacaksın Fatih okuyacaksın tamam bu bir görüş bunu almışsın şimdi bak bundan sonrası işte ahir bundan sonrası selefin mezhebinde yok şimdi birazdan okuyacağım bundan sonrası selefin mezhebinde yok böyle bir ilim talebeliği olmaz böyle bir fıkha ilme bakış açısı yoktur tarihte böyle bir şey bilinmiyor yani diyor ki hadis şerifleriyle görüldüğü gibi meselenin münakaşa götürecek hiçbir tarafı yok yani münakaşa götürecek hiçbir tarafı yok yani münakaşayı bitirdim yani 1400 sene binlerce alim geldi bu münakaşayı bitiremediler bugün 1400 sene sonra bu kitap bu münakaşayı bitirdi bu rivayetlerin hiçbirini onlar bilmiyordu hiçbiri bilmiyordu o yüzden böyle münakaşa yaptılar tarih boyunca kimse kimseye ispatlayamadı ama bu adam bütün dünyayı ispatlıyor işte yani münakaşanın bitirdi münakaşa bitirdi hadis-i şeriflerde görüldüğü gibi hadis-i şeriflerde de görüldüğü gibi meselenin münafişe götürecek hiçbir tarafı yoktur biraz sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklettikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani biraz çok şey hatası var ne hatası var da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklettikleri ve sonlarında naklettikleri ve kendilerinin nasıl anlayıp amel edişleri yukarıda zikredildi bugün bak bugün gibi açık mahzerin karşısında daha hala takip göstererek itirazda bulunmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iman eden kişiye yaraşmasıdır yani bu bütün imamın arkasında olsan okumayabilirsin yani bütün alimlere tahmin etmek istiyorum bütün alimleri küçük görmek hasıl yani İbni Teymiye şu an hasıl oldu neden? çünkü İbni Teymiye sesli namazlarda okumuyor Elbani tahsil oldu neden? sesli namazlarda okumuyor ne bileyim İmam Aynı tahsil oldu sesli namazlarda okumuyor tefsir yok tefsir yok okunuyor yine Ebu Hanife'nin bir sürü ashabı var alim insanların hepsi takip Evet, devam edelim. Bugün açık nasların karşısında daha hala tatil gösterir itirazda bulunmak Resulullah kendisine iman eden edilen kişiye yarışması olur. Yarışması olur. Onların bakış açısıyla sen Resulullah'a ümmet olmaya yakış. Bu sözüyle bir kişi kimse yani kişi kim bunun yaptığı bu menhec Resulullah'ın menhecinde yok adam bundan haber bu menhec böyle bir menhec yok yani Resulullah'ın menhecinde maazalik diyor maazalik bununla beraber maazalik mezhep ulemasından bazı iştihat ve meselemiz ile alakası olmayan deliller getirerek tutuyorum yani bak şimdi bu menheçte bu insanlar mesela ümmetin önüne dese ki ben böyle yani kendi övmüş sünnete nispet etmesin veya bütün mevzunu nispet etmesin kimse bir şey demez ne dersin ki bu da zaten kendi başına bir fırkadır mutezile var, cehmide var zahiriye e, e, var, işte İbn Hazım'da yani böyle bir, bir fırkadır dersin bu senin bir yandı mı? anlatabiliyor muyum? yani bak geçen bir yazı daha gördüm arkadaşlarına atmışım kolay tıkladım baktım onun bir internet sayfası açıldı önümde kesin diyor ki işte bu selefiler bak adam vallahi billahi bizi bizim akidemizi bizim alimlerimizin akidesini bizden daha iyi biliyor bizim akidemizi bizden daha iyi biliyor vallahi bak diyor ki bir, eski tip selefiler vardır gerçek işte eski tip selefiler vardır bir de günlük selefileri vardır aralarındaki fark taklidi kabul edenler ve taklidi kabul etmeyenler günümüzdekiler taklidi kabul etmeyenler yani böyle bir sebebi yoktur diyor bu sonradan çıkmış sebebi doğru adam bak ne kadar iyi diyor diyor ki halbuki bunların takip ettiği imamlara dönsen takip edilir çok noktada kabul ederler adam daha iyi sonra getiriyor şeyin teyiminden takip var şeyler diyor İbn Kayyum'dan mesela yani adama bak yani bak biz ama nasıl tanımışız insanları olmuyor işte çok tabii ki bu insanlar artık bölecekler bize dalga geçecekler bunlara başladığında motor düşmüş yanında e, tabii ki böyle bir şey neyse diyor ki azalik bununla beraber mezhep ulemasından bazısı iştahat ve mesleğimiz ile alakası olmayan deliller getirerek bu laf olur mu? mezhep ulemasından bazısı iştahat ve mezheplerimiz ile alakası olmayan deliller getirerek sahih bölü sahih bölüyle ve bununla amel eden ilim ehline muhalefet olmuşlardır ona göre de sen muhalefet edin muhalefet edenlerden bazısı Fatiha'nın sadece imamın arkasında sınırı olan namazlarda okunacağına okunacağına kaildir söylendir yani bu biraz bir kere ilgi konuyor onun gibi düşünen işte şey, Elbani vardı vesaire birçok alim var yani geçmişten mütakirlerden mütakirlerden Bazısı da sırrı ve zehri bu da hani mezhebine saygı için çok arttı İmamın arkasında kılınan namazların hiçbir içinde okunmayacağına kaydırmış Biz burada nasıl ve ne şekilde ihtilaf edildiğini anlatacak değiliz bize düşen nasları sabretmesi bu mevzuda fazla malumat isteyen Fatiha hakkındaki müsaadenle müracaat edelim işte Türkiye'ye böyle sarısını sevmişler öyle bir derdi ne diyorum ki yani ben bunu neden okudum ben bütün bu tür söylemlerin hiçbirisi bak mesela şöyle bir şey Suud'da sen diyelim ki bir ders altında oturuyorsun böyle aklı başında alim tamam böyle oturaklı bir ders altında otursan böyle bir söz sahibinden istersen bir bu adam 8-10 tane delil almış bir bunu bir tane Fatiha ile alakalı delil almış önde delil yok bu türlü telaffuzda yetebildiğin zaman ya önemli bir ileri alırsın ya da o şeysin kendi şeyine kalmış insafına kendi düşüncesine hangi düşüncesine ya da ders halkasına atılırsın ya ders halkasına atılırsın ve bir daha da alınmazsın ve böyle, böyle insanlarda bütün olaylar da yaşanmışsın arkadaşlar bazıları var üniversiteden akıllı düşündüğü söylemlerinden yani yani böyle bu tür şeyler sebebinden bunlar sebebi yanlış anlatıyor insanlar hakikaten bizden artık kimse şey yapmaya başlıyorlar yani şimdi nesiniz diyorlar ya siz yani nereden çıktınız nereden çıktınız doğru bir laf yani nereden çıktınız geçmişiniz var mı bir alimimiz var mı bunun geçmişte şey. böyle bak birisi tamam alimler çıkmış bu demiş ki şu şurada mukarabe ediyor şu şurada hata etmiş yok mu böyle alimler birbirlerimiz var ama iştah edecekler değil mi iştah eder yani karşı tarafa karşı görüşünü beğenmeden hani ben kimim ben iştah etmedim tartışmaya bitirdim şimdi şeyi kapattım kapıyı kapattım artık tartışmaya muhalefet bu saatten sonra muhalefet eden benim bu söylediklerim Allah'a muhalefet etmiştir muhalefet eden peygamber benim elimde hadis var işte Fatiha söylüyorum namazı yoktur ya kimse bu hadisleri inkar etmiyor ama ilim bu kadar basit değil bak görüyorsun yani önünden böyle okuyoruz abimden hangi ayetlerle nasıl istimbat ediyorlar o senin gibi düz bir mantıkla bakmıyor yani Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur bu hadisler ederse emaneti olmayanın imanı yoktur Şimdi sen emaneti yok Yoksa imanın yok mu? E var O zaman diyor ki Fatiha olmayan da namazın da var yani. e, Yok işte bilmem sabah namaz adeti var Resulullah arkamda okundu e, Tanımı umumdur Kemaliyet delalet eder İmamın kıraatı senin için kıraattır de Bu kemaliyet delalet edeni ne yapar? Bu umumu ne yapar? Haslaştırır o zaman imamın arkasında Fatiha okuyun nasıl okutsanız kemaleti delalet eder mevzu ortaya çıkar arkana Fatih okumak şartı var demek ki de böyle yapılır yani herkesin birbirinin birbirine karşı cevabı var o yüzden biz şunu her zaman beyan ediyoruz yani bir insan tutsun bir görüşü bir alsın kendi belirleriyle de bir amel etsin ama bu görüş ihtilaflıysa ihtilafın ihtilaflarının özelliğiyle ihtilafın sahipleri sebep tarafından sünnet içindeyse veya ehl-i sünnetin kabul ettiği fukahalar içindeyse iki taraftan bir tanesi şart kalmamış hiçbir şekilde kat'i bir tercih söz konusu olmaz o da doğru olabilir o da doğru olabilir en böyle bildiğin mevzudur en büyük en büyük bildiğin mevzudur kadına değmek abdesti bozar mı? bozar kat'i bir tercih yok böyle bir böyle bir mantık ilim mantığı yok Yok işte Resulullah'ın önlerinde ya ama Şimdi bu türlü şeylerle yaklaşmak yani bir insan bu türlü şeyler yaptığı yaklaşıyorsa yani sen diyorsun ki kat'i tercih söz konusu yok ya işte şöyle hadisler şu işte bu neye benzer adamın elinde yani ilmin malumatları anlamada nasları anlamada sadece nasıl zahirini okumaktan başka hiçbir malzemeye kalın müebbeli yani hiçbir malzeme okumamış yani bir Arap dilinin hakim değil fıkıhçının hakim değil anlatabiliyor muyum yani alimlerin sebebiyle anlamamış bu mevzu direkt o yüzden onu koyabiliyor başka zaten hiçbir şey söylemiyor her itirazesine bak böyle bir hadis var öyle bir hadis var da yani al böyle bir ayet de var ama sen bu ayetleri bir kere de okusan rahmet vereceği anlamamışsın bu tür kitapları yazanlar veya bu tür insanlar istediğini gel otur konuş bir akideyi dinle bir böyle ayet hakkında ısınmak hiçbirini bilmezdi bunların hiçbirini anlamaz bizim bu derslerde usulü seversen var ya basit görürsen adam der çok basit işte biz de adını din biliyoruz bir hayatında önüne almamışız belki bir şey ama gel oku en basit meseleleri soru şey bunları müşahede etsin neden neden e, din mantık bekler nereden bu gece özellikle rahmet arasındaki mutfağı Bukhari'den hadis yok ki gitsin Bukhari'den hadis yok ki gitsin üstünde de yok Darı kısmına bakın belki var orada da yok O yüzden ilim bu kadar basit değil sen de hani söylersin Fatiha sorunları namazda bu delildir güçlü bir delildir ama işte tamam bu kat'i olayı kestik bir delil bütün hanifler burada bazı sınıfı muhalif böyle bir şey yok hani bir de gelir derse emanet olmayanın da imanı yoktur imanı yoktur diyor musun diyemiyorsun e ben de o zaman namaz yoktur diyemiyorum e bu, bu sefer hemen kimin deliliyor şimdi şirkli adam bir şekilde seni deliliyor amel ikinci dedi ama işte sabah namazında Resulullah demedi mi işte e, arkasında birileri okuyordu onun kıraatı kendisine ağır geldi onun için şey, imamın arkasında okuyorsunuz dedi onlar da evet ya Resulullah böyle yapmayın sadece Fatiha'ya okuyun tamam zaten hanifi ne diyor benim, bak benim bu adamın yazdığı risalede de mevcut ne diyor bu hanifiler imamın tuttuğu yerlerde okuyabiliyorsun vesaire e şimdi diyor ki bu nerede bari oldu burası bu hamdü şey sabah namazı sabah namazı ne sırtı namazı hani şimdi orada cevabı var imamın kıraatı için kıraat geçiyor yok mu böyle bir hadis Ha, imamın kıraatı bizim için kıraatı Resulullah imamın arkasında sadece Fatiha'yı yani Fatiha okumaya izin vermesi o zaman Resulullah'ın o verdiği bir amel sözü var bir de imamın kıraatı bizim için kıraattır var ben bunları cennetinde ne anlıyorum imamın kıraatı bizim için kıraattır bu işin kemaliyet noktasıdır çünkü nasıl var aslında arkamda okunmuyor ya Resulullah sabah namazındaki rivayet o sabah namazındaki rivayet biliyorsun Fatiha'yı okuyun diyor başka bir şey okuyun Fatiha'yı okuyun diyor ya e bu bir rivayettir imamın kıraatı öpüncün kıraatı birisi der ki bu imamın kıraatı bilincin kıraatı umumdur bu sabah namazında gelen hadis husustur umum e, hus, yani e, husus umumuna attı burada taksit ettilersin birisi böyle bakar hanifiler de şöyle bakar hayır Fatih okumak için kemaliyet kısmıdır Hı? okumamak ise caiz olan kısımdır mahvolmuş kısımda böyle diyor yani bu farklı bir bakış açısı ha, bu tartışılır fıkta da zaten bakıyoruz bunu tartışacağız bu sırada şimdi zaten yoktur kısmı yani yoktur kısmı iki şekilde veya üç şekilde anlaşılır ama insanlar bundan hakim olarak mesela işi katı görür kendisini mukayele eden herkese Allah'a mukayele ediyor diyor yani yoktur kısmından iki şey anlaşılır bir o şeyin sıfatı yoktur iki o şeyin kemali yoktur üç varlığı yoktur mesela Allah'tan başka hak ilah yoktur dediğinde hak ilah vardır ama kamil yoktur şeklinde yoksa hakikaten hak ilah yoktur şeklinde hak ilah yoktur şeklinde bak burada neyi nefretsin tamamıyla varlığı nefretsin bu bir bakış açısıdır bir de şöyle var diyorsun ki emaneti olmayan imanın yoktur yani nasıl iman yoktur kamil yok e şimdi Fatiha'nın namazında ile alakalı Fatiha sorunun namazı yapılır mı? yani alakalı hal mevzuya bunlar tartışmalı yani bunlar bu kadar böyle kaplı sonuçlar değil ümmetimde böyle usul şeklinde kalmadan meselesinde bunlar zarar veriyor içinde olanlar zarar veriyor o yüzden hangi mevzu aklına gelirse eğer mevzu ihtilaflıysanız tabi fıkhi fıkhi mevzu bak kayıtlar bir fıkhi mevzu ihtilaflı olursa sonuç haklıdır fıkhi bir mevzuysa ve bu fıkhi mevzuda ihtilaf edilmişse ehl-i sünnet arasında veya ehl-i kabul gördüğü fıkıhta fakir insanlar arasında ihtilaf duyursa bu mevzu ve ihtilafın sahipleri Bunlar güçlü iktidarın sahipleri hakikaten çok kişiler yani şart kalmamıştır böyle ise kat'i bir tercih yoktur istediğin kadar elinde delil olsun sen onu alın öyle dersin ben bunu bu karşı görüşü bu delillerin muhalifine görüyorum ama bu benim, ben bunu böyle anladığım için muhalif görüyorum yoksa hakikaten dinde bu tamamıyla dinin tersinedir şeklinde gördüğüm için değil yani kat'i bir tercih yok yani mesela bundan işte bir zaman önce böyle işte bir sene artık her neyse bir tane kardeş vardı bari dedi ki ya işte sen herhalde kadına doyarak dövdüğün için abdest almak olarak görüyorsun çünkü diyor ben senin bir anlamını gördüm baktım bir şey gördüm oradan şuna varım ki sen e, kadına dövdüğün zaman abdestini abdestini bozuyormuş şimdi o hareketini bir hareketini görmüş benim buna değmek üzere miymişim yolda giderken belki de böyle o önemli değil ben de senin bir hareketinden şunu anladım sen diyor çekimden gözden diyor o yüzden ben anladım ki diyor sen kadına dövdüğün zaman abdestin bozuldu bak ben onu söylemedim buradaki görüşümde şimdi de söylemeyeceğim bir şey mi benim ben dedim ki yani sen niçin bunu söylüyorsun ya şimdi niçin bunu söylüyorsun değil mi yani dedim değil mi yani evet görüyorsam ne olmuş ne olmuş yani ya işte peygamberin hayatında ben şu anda görüyorsam peygamberin hayatında böyle basit değil ki böyle basit değil yani bu, bu insanlar sonunu bilirler miydi birçok rivayeti gördükleri halde sondan farklı hani mesela insanların şöyle bir anısı var ya o rivayetleri görmemişlerdir bazılarına ulaşmış tamam o ihtilafın bir sebebidir yanlış anlamanın belki bir sebebidir ama öyle değil bu rivayetlerin senin bu saadetlerin rivayetlerin hepsini bildiği halde senden farklanma öğrenmiş yarın bir olacak e neden farklanma ediyorlar onlara göre sen farklanma ediyorsun onun da bakış açısına göre sen nasıl anlayamamışsın İlla rivayeti bilmek onu o şekilde anlamak demek değildir mevzuyu anlamak için yani bir kelime içinde birden fazla mana var nereden birden hangisi e bu güçlü bilgimden sonra uzun bahslerden asım olmasa elde edilecek bir yani o yani bir iki bir türlü söylenmeyi söyleyen kişiler alimlerin bölümlerinde oturmamış yani ilminin kokusunu alan fıkhın kokusunu alan insanlardan bu tür cümleler sabır olmaz ilk dersinde fıkhın ilk dersinde de anlattık itilafı bilmeyen itilafı bilmeyen bir insan haklı olamaz itilafı bilmeyen insandan fetva alınamaz alınmaz fetva veremez fetva vermez de olamaz tamam sen şimdi ihtilafı bilmezsen e tabi zannediyorsun ki Fatiha'yı okumak kat'i bir görüştür ihtilafı bilmesen ne olur kimse senin karşı çıkmamış hiç bundan karşı olmamış bak bir şey anlatacağım başımdan geçen bir kısa işte geçmişte ufakken yıllarca şey yapmıştı kickboxing yaptım ben de yıllarca yani yani 7-8 yaşından belki 16-17 yaşına kadar o kadar uzun yaptım ve bir tane arkadaş vardı yıllardır benimle takip etti ama benim hocanın bir şeyi vardı işte kumfu döneminde bir kumfu var kumfu bu kumfu döneminde onu söylüyorum bir arkadaş vardı özgür diye çok iyiydi maşallah yani böyle spordan başka birisi de vardı şeydi yani hoca bizi turnuva yaptırmıyordu aramızda sadece böyle karşılıklı spor yaptırıyordu ama bir turnuva yaptırmıyordu bir ara turnuva yaptırmak istedim o turnuva yaptıracağı döneme kadar birileri vardı zannediyorlardı ki bu kursa en iyi benim yani sen hiç bir kişinin insanın karşısına çıkmasan en iyi kendini zannedersin bu normal Allah'ı övgüyü duyan arkadaşlar bir yaptı <laughs> çocuğun yani yani bu da buna benzer sen nasıl hiç onu mukayyer eden bir insan güçlü bir ilim alim oturmadın yani bu kadar basit şey. ya Suud'da öyle güçlü Hanefiler Şafiler var bir otur bak karşına adam iki parmağında böyle çevirirsin şey yani böyle çevirirsin şey o kadar ağır o kadar ağır hadi diyelim ki adam senin getirdiğin farklı olarak bak başka mevzularda getirdiğin mevzunun ricallerini tartışın nasıl başlayacaksın ricallerini tartışın ne yapacaksın Hayır dedim sen bir hadis daha yazın o hadis seni anladığınız gibi gerçek manası şu çünkü şu kelime şu manaya geliyor şu irak şu mesul şu fail olduğu için şu bilmem şöyle olduğu için şu manada nasıl konuşalım ben bu kadar basit değil ala kulluhal ayetimize dönüyoruz Recai bin Elif Anın bitiyor zaten inşallah Faman kâne yerli lika rabbihi Felyahmen amelen salihan Ve la yufrik bir ibadet rabbihi ahadın Şimdi Rabbine karşı, Rabbine karşı akım ne yapıyorsa Umuyorsa Reca ediyorsa Salih amel işlesin Ve la yufrik bir ibadet rabbihi ahadın Harun'a diyor ki bakın burada dikkat edilen bir nokta var ayette ne bırakıyor bak şimdi ibadetin iki rütunu var ibadetin iki rütunu nedir? birincisi ihlas ikincisi amelin salih olması bu salih de neyle olur? mutabaat yani peygambere mutabaat ittiba ve ihlas yani bir amelde şu iki rükün birleşirse o amel yüzdeyiz Allah katında sahiptir ama tabi bu iki rükünün de bütün olarak kabul edilmek de Allah hakkında olduğu için tam bu anlara yapamıyorsunuz şu, şu anda Peygamber hariç peygamber zaten yaptığı şu amel Allah katında kesin tamam çünkü peygamber bir bunu bizzat işlemez iki ziyadan veya herhangi bir şeyden dolayı ama sadece Allah'a sınır şirk yaşamıyor o yüzden iki şey var bu ibadetin bütünü birincisi ihlas ikincisi mütabak yani mesela Mekke'de müşriklerin bazı amellerinde ıslah vardı ama ne var ne yoktu mutabaat bazılarında mutabaat vardı yani bir ibadet şekli var evet dinde var ama onun onda ne yoktu ıslah yoktu kutlar onu bundan dolayı eğer iki rüküm bulunursa bu iki rüküm nedir ameli ne yapar sahih yapar bu ayette buna verilmiş kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işletin bak bunun tabağı kısmı amel salih amel ancak Resulullah tabi olmakta çünkü men amel amele amilen men amile amelen leysa aleyhi emruma sefiyorum men amele amilen men amile amelen feleysa aleyhi emruma sefiyorum kimdir amel işlerse o amel hakkında bizim bir emrimiz yoksa o Rabbimiz bu salih amel kısmı ve la yüşrik bi ibadeti Rabbihi ahada Rabbim hiç kimseye ibadetinde hiç kimseye ortak koşmasın kısmı da ne? İhlas kısmı önümüzdeki dersten itibaren inşallah ee, ne var ne reca yaptığımızda çünkü reca vesaire bunları ilk anlattığımızda bölgelerimizi sorunlarımızın reca ile birlikte kaldığımız yerden bölgeyle birlikte kaldığımız yerden devam edin şimdi Allah Allah Allah Allah Allah